Qué lindo está ese nene de Titi. Mira qué grande tú estás. Tú tienes muchas novias, ¿verdad? ¿Cuántas novias tú tienes? Titi, yo tengo como tres novias en la escuela. ¿Cómo es? Mira a ver. que te doy un chancletazo. Ay. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. <laughs> Muchas novias, hoy tengo a una, mañana otra. Me las voy a llevar a todas con VIP, un VIP. en vamos a un selfie. Seis que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo se que mi bicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón. Quisiera mudarme con todas por una mansión. El día que me case te envío la invitación, muchacho, de eso. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo una muchacho. ¿Y para qué tú quieres tanta novia? Me la voy a llevar la toa pa' un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. Seis chis, ey. Que sonrían las que ya les metían. Un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. Seis chis, que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Oye, muchacho, el diablo azaroso. Suéltese más vivir que tú tienes en la calle. Búscate una mujer seria para ti. Muchacho, el diablo coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Eh, eh. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah ni a mí mismo confío. Si quieres quedarte, hoy que hace frío y mañana te vas muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, ey, y llevarse el crédito. Ya me aburrí y quiero un totito inédito. Eh, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ya tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. no te enamores de mí, no te enamores de mí. sorry, yo soy así, no sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí. No, sorry, yo soy así, ya, no quiero ser así. No.